Assalamu alaikum, poznato nam je po iz vjerodostojnih predaja da postoji 12 rekata sunneta u toku dana, poslanikovi sunneta kako ovdje stoji. Može li se klanjati više od toga, više od 12 u toku dana? Bismillah, rab, rahmet, salatu, wassalam, rasulillah, sunne ravati, spomenuti 12 sunneta su vezani za <clears throat> salavat al khamsa za pet vakata, kao što je sabarski namaz. Znači, kod prije farda klanjamo dva rekata, kod podne dva, dva prije farda, poslije dva, i za akšama dva. I poslije jacije dva. To je tih 12. A imamo sunnete koji može, znači prije ikindije da klanjamo dva ili dva plus dva. I prije jacije dva plus dva. To su kao nepretvrđene sunnete, ali su sunneta poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koje možemo klanjati. A na filu uopšte možemo klanjati bez ograničenja.